saodat asri qissalari jahannamni qo'riqlaydigan 19 malak rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bo'lib o'tgan majlis haqida boshqa tarafdan xabardor qilindilar hamma narsani bilib ko'rib turadigan buyuk olloh vahiy farishtasini jo'natib dorun nadvada to'plangan ittifoqchilarga aloqador ushbu oyatni tushirdi chunki qachon qiyomat qoyim bo'lgani haqida xabar berib burg'u chalinganda ana o'sha kun qiyin kundir kofirlarga oson bo'lmagan kundir men so'qqabosh holida yaratgan kimsani o'zimga qo'yib bering men unga keng mol mulk va hoziru nozir o'g'illarni ato etdim yana unga hayotning barcha ne'matlarini qulay oson qilib qo'ydim so'ngra u yana ziyoda qilishimni ta'ma qilur yo'q uning ta'masi behudadir chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qiluvchidir yaqinda men uni bir qarsang toshga duchor qilaman chunki u qur'onni eshitgach bu ilohiy kitobga tuhmat qilish to'g'risida o'yladi reja tuzdi halok qilingur qanday reja tuzdi ya yana halok qilingur qanday reja tuzdi ya so'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi so'ngra qur'ondan biron bir ayb topa olmagach peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi so'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr havo qildi bas u bu qur'on allohning so'zi emas balki faqat avvalgilardan naql qilingan bir sehrdir bu faqat basharning so'zidir dedi yaqinda men uni saqarga jahannamga kiritajakman saqarning nima ekanligini siz qayerdan ham bilar edingiz u bir kofirni qoldirmas kuymas qo'ymas u 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguvchidir uning ustida 19 farishta qo'riqchilik qilur mudassir surasi 8-30 oyatlar qavmi orasida bitta deb hisoblanadigan tengi va timsoli yo'q ulug' zot sifatida tanilgan valid uchun beqiyos bir tahdid ulkan bir azob xabari edi bu mazkur oyatlarni mo'minlar bir birlariga o'qib berdilar xotini musulmon bo'lganlar-ku uylarida ham bu oyatlarni takrorladilar nihoyat bir kuni bu oyatlar mushriklarning ham quloqlariga yetib bordi bu dinning safsata ekanligi mana endi aniq bo'ldi dedi uqba shuhrati shomdan yamanga qadar tarqalgan validdek bir odam jahannamga tusharmishu qayoqdagi yalang'oyoqlar jannatga kiritilarmish men bunga loyiq emasman xo'sh unda o'n to'qqizta degan raqamga nima deysiz muhammad uqtirgan jahannamdagi o'n to'qqizta azob farishtalari farishtasi bor emish u holda do'zax unchalik katta joy emas ekanda abu jahl birovning so'zini eshitadigan holatda emas edi agar o'rtaga chiqib jar solsam unday 19 qizlardan qancha qanchasini atrofimga to'playman qarang ibn abu kabsha sizlarni 19 kishi bilan qo'rqitmoqchi sizlar esa ulkan bir jamoamiz o'nta o'nta bo'lib birlashganda ham bir kishiga bas kelolmaysizlarmi abu absad absa asvad jumohiy qahqaha otdi tashvishlanmanglar men o'ng yelkamga o'ntasini chap yelkamga qolgan to'qqiztasini olib avrab turaman sizlar sollana sollana jannatga kirib olasizlar suhbat ana shunday haj ohangida davom etar ekan validning ko'ngli hech tinchlanmas edi yurak yuragidan chiqayotgan bir nido uning butun vujudini titratar sen muhammadning behuda yolg'on gapirganini hech eshitganmisan vaqti soating yaqin endi tayyorgarligingni ko'raver ey valid deya hayqirar edi nimalarni o'ylab qolding amaki valid duduqlanib o'zim shunday hech nima dedi juda o'ychan bo'lib qolding ochig'ini gapiraver shu muhammadning so'nggi kalomi borku abu jahl kuldi qo'yam amaki dunyoga quruq safsataning ustida bosh qotirgani kelibmizmi biz mushriklarga yangi mavzu topilgan edi duch kelgan joyda musulmonlarni mazax qila boshlashdi o'n to'qqiz kishi bor emish a har birini jahannamning bir burchagiga bog'lab chiqamiz so'ngra u yerda ham hokimiyat bizniki bo'ladi kuch ishlatishga to'g'ri keladigan bo'lsa pahlavon rukona o'zini ko'rsata boshlardi duch kelgan musulmonni turtib surib nima gaplar bor sizlarning o'n to'qqiz farishtangiz tomonlarda xudo haqqi hammasining adabini man o'zim beraman der so'ngra qarshisida musulmon bilan yengil sinov namoyishiga kirishar edi hamma yerda o'n to'qqiz farishtaning jahannamdan vazifa olishi haqidagi gap shu asnoda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalblari ushbu mavzuni yoritib beradigan oyatlar bilan yo'g'rildi va biz faqat kofir bo'lgan kimsalarni sinash uchun u farishtalarning sanog'ini 19 ta qildik toki kitob berilgan kimsalar ya'ni yahudiy va nasroniylar o'zlarining ilohiy kitoblari bo'lmish tavrot va injilda ham do'zax qo'riqchilari bo'lgan farishtalarning sanog'i 19 ta ekanligi aytilganini ko'rib qur'onning olloh tomonidan nozil qilingan haq kitob ekanligini aniq bilgaylar va iymon keltirgan zotlarning iymoni yanada ziyoda bo'lgay va kitob berilgan kimsalar ham mo'minlar ham do'zax qo'rqchilarining sanog'i to'g'risida shak shubha qilmaydilar va toki dillarida maraz bo'lgan kimsalar va kofirlar buni misol qilish bilan Alloh nima demoqchi degaylar Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yur va o'zi xohlagan kimsalarni hidoyat qilur parvardigoringizning qo'shinlarini ya'ni farishtalarning qancha adadi va qanday sifatda ekanliklarini yolg'iz uning o'zigina bilur u ushbu oyatlarda ta'riflangan jahannam faqat insonlar uchun eslatmadir mudassir surasi 31 oyat o'limdan keyinga doir jannat va jahannam dunyo hayoti tugagandan so'ng boshlanadigan abadiy hayot bilan bog'liq manzillardir holbuki arablarning ba'zilari o'lgandan so'ng qayta tirilishga ishonsa ham ko'plari hamma narsa faqat bu dunyodagi hayotdan iborat deb ishonar edi abu jahl payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tushirilgan so'nggi oyatlar ta'sirida larzaga kelgan valid ibn mug'iraga tasalli berar ekan bo'lmaydigan quruq safsatadan iborat bu dunyo uchun u dunyo uchun qayg'urish bema'nilikdir deb uqtirmoqchi bo'lardi naqadar behuda asossiz gap inson o'ladi tuproq ostida chiriydi yuzlarcha minglarcha insonlarning o'lik vujudi chirigan suyaklari tuproqning ostida bir birlariga qo'shilib aralashib ketadi shamollar ularni har tomonga uchirib ketadi oqar suvlar bu tuproqlarni qayergadir oqizib ketadi dengiz to'lqinlari esa dengizlarga cho'kib o'lganlarning jasadini har tomonga sochib yuboradi baliqlarga yirtqich hayvonlarga yem bo'lganlar yong'inlarda jon berib kunlari ko'kka sovurilganlar quruq cho'llarning qumlari orasida yo'q bo'lib ketganlar demak ular bir kun kelib qayta tirilar ekanda ertaklar ham bunchalik uydirma bo'lmas bundan ming minglarcha yil oldin yashaganlar minglarcha yil keyin yashaydiganlar ha ha ularning hammasi qayta va yangi hayotga qo'shadilar emish bu tuproqlar yana go'sht va suyak bo'ladi ularga yana qayta jon baxsh etiladi va u hisob behisob insonlar hisob kitob qilinadi ajr mukofot oladi yoki azobga uchratiladi bo'lishi mumkinmi shunaqasi allohning cheksiz qudratiga ishonmagan inson qiyomatda sodir bo'ladigan hodisalarga qaydan ham ishonardi ikkita tuya so'yilib suyaklari bir biriga aralashtirilsa eng aqli raso inson ham bu suyaklarni ajrata olmaydi holbuki yer yuzida katta kichik minglarcha tur jonivor bor edi ularning har bir navidan necha necha million milliardlari yashab o'lib ketgan shu damda oyoqlari ostidagi tuproq kim biladi yana qancha hayvonlar qancha insonlarning go'shti va suyaklaridan hosil bo'lar ekan kim buni bilib beradi xullas bunday bo'lishi aslo mumkin emas darhaqiqat insonning qo'lidan bir ish bu ish kelmaydi inson ongi shu yerga kelganda taqqa to'xtaydi bundan ortig'ini tasavvur ham qila olmaydi ikki tuyaning suyaklarini bir biridan ajrata olmagan inson aqli ikki yuz tuya ikki yuz ot ikki yuz insonning suyaklarini qanday qilib ham ajratadi dorunnadvada aql o'yini qilayotganlar shunday qarorga keldilar o'lgandan keyin qayta tirilish yo'qdir chunki bu imkonsizdir dedilar rasulullohning sollallohu alayhi vasallam qo'shnilaridan odiy ibn rabiya bu u kishining yonlariga kelib qani gapir sen qiyomat deb atayotgan kuning qachon keladi qanaqa bo'ladi nimalar bo'ladi deb so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tushuntirdilar u tingladi shundan keyin odiy bunday dedi yo muhammad sening bu gaplaring g'irt uydirmadir sen gapirayotgan narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rsam ham ishonmayman tasdiqlamayman demak olloh bu tarqalib ketgan suyaklarni bir joyga yig'adi shundaymi bu aqlga sig'maydigan narsa axir rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni tashlab chiqib ketdilar ollohim bu nodon qo'shnilarim odiy ibn rabiya va ahnas ibn shariqqa qarshi meni kuchli sabrli qil deya duo o'qiy boshladilar nabiy akram sollallohu alayhi vasallam qaytib uylariga kelganlarida vahiyning isi u zotning vujudlarini qamrab ola boshladi qiyomat surasining ilk oyatlari pokiza qalblariga yozilar edi men qiyomat kuniga qasam ichurman va men malomatgo'y nafsga qasam ichurman hech shak shubhasiz qayta tirilib hisob kitob qilinursizlar inson bizni uning chirib tuproqqa aylanib ketgan suyaklarini hargiz to'play olmas deb gumon qilurmi yo'q biz uning barmoqlarini ham tiklab joyiga keltirishga qodir bo'lgan zotdirmiz balki inson kelgusi hayotida ham fisq fujur gunoh amallarni qilmoqni istab qiyomat kuni qachon o'zi deb so'rar bas ko'rgan dahshatlaridan ko'z qamashib osmondagi oy ham tutilgan holda quyosh va oy birlashtirilgan vaqtda ana o'sha kunda u inson bu balo ofatlardan qayerga qochib qutulish mumkin deb qolur yo'q ey inson allohning g'azabidan qochib qutuladigan biron boshpana yo'qdir u kunda yolg'iz parvardigoring hukm qilgan joyga qaror topishgina bordir u kunda insonga hayoti dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va o'zidan keyin qoldirgan barcha narsalarning ya'ni yaxshi yomon amallarning xabari berilur balki u kunda inson garchi o'z uzr bahonalarini o'rtaga tashlasa keltirsa-da, uning barcha a'zolari o'zining ziyoniga guvohlik berguvchidir. Qiyomat surasi o'n 15 oyatlar. Bu oyatlar mushriklarga o'qib berilganida ular bu teran ma'noli, sermazmun kalomni tushunishni, hatto bu haqda bosh qotirishni ham istamadilar. chunki bu to'g'rida qanchalik ko'p o'ylasalar shunchalik ta'sirlanar aqllari qabul etayotgan haqiqatdan qochib qutulishga joy topolmay qolar edilar eng osoni mutlaqo e'tibor bermaslik tinglamaslik e bor e deb qo'l siltab ketish edi ammo suyaklarning yig'ilishi u yoqda tursin barmoq uchlarining ham tasdiq etilishiga nima deysiz yuz yillar o'tib insonlarning barmoq uchlaridagi aql bovar qilmas sirlar yuzaga chiqqanida hayratdan barmoqlarini tishlaydigan kunlar kelishi muqarrar bir insonning barmog'i uchlaridagi izlarning boshqa bir insonda bo'lmasligi buni insoniyat tarixi davomida har bir inson uchun alohida alohida tasdiq etgan buyuk qudrat butun odamlarni yo'qdan bor qilgan qudrat albatta ularni ikkinchi marta qayta yaratishi qayta hayot berishi muqarrardir ammo buni tushunishni istamagan kishiga uqtirishdan ishonmaslikka oldindan qaror qilib qo'ygan kishini ishontirishdan yoki bo'lmasa ishonmasa ham ishondim deyishga majbur etishdan kimga nima foyda shunisi beshakki mo'minlar ushbu haqiqatni tan olganliklari uchun ezilar haqoratlanar mazax qilinar edilar huzurdan panoh topib dardini aytib yengil tortadigan jiddiylik bilan hayot haqiqatlari to'g'risida bahs yuritadigan mard kishini topolmay garang edilar iymon keltirganlarning ichida boylardan bitta abu bakr bor edi xolos bitta hadicha bor edi qolganlar ko'pi faqir zaif bechoralar yon atrofda esa hamma kofir dushman insofsiz tashqarida quyoshning haroratidan ham baland yondirib kuydiruvchi qo'rqinchli bir muhit hukmron shunisi kishining yuragini siqar bezovta qilar edi men mo'minman deyish xavfli olamlarni yaratgan buyuk ollohga ibodat qilish taqiqlangan ustiga qo'ngan pashshalarni ham qo'riy olmaydigan butlarni bular bir toshdir deyish ayt bunday muhitdan bo'g'ilgan mo'minlar huzur halovatni faqat nabiy akramning mashvaratlarida topar ruhlari ruhlarga orom beruvchi ko'ngillarni poklovchi suhbatlardan yengil nafas olar edilar o'n to'rt kunlik to'lin oy chiqqan bir kecha edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat surasining u kunda mo'minlarning yuzlari yashnab parvardigorlarga boqib turguvchilardir yigirma yigirma uchinchi oyatlarning mazmunini izohlab berishni so'radilar shu ma'noda yo nabiyalloh biz qiyomatda robbimizni ko'ramizmi dedilar fahri olam janoblari ko'kdagi oyga qaradilar osmonda bitta ham bulut parchasi yo'q edi oy xuddi unga qaraganlarning yuzlarini nurlantirgandek yorqin porlab turardi sizlar xuddi shu oyni ko'rib turganingizdek rambingizning ham tiniq ravshan ko'rasizlar dedilar va qo'shimcha qildilar agar quyosh chiqmay turib va botmasdan oldin namoz o'qishga kuchingiz yetsa zinhor bunga beparvo bo'lmangiz habibi akmalning sallallohu alayhi vasallam namoz masalasida bildirgan fikrlari atrofdagilarni o'rab olgan atroflarini o'rab olgan mo'minlarga yangi bir hayajon yangi bir zavq shavq berdi bugun robbini ko'rmasa ham xuddi ko'rib turganday samimiyat va hokisorlik bilan namoz o'qiganlar ertaga uni ko'rish sharafiga muyassar bo'ladilar bugunning mukofotini ertaga u yerda oladilar ichlari huzur halovatga to'liq holda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan xayrlashdilar